kellel raha on, see ostab pudel viina, kellel raha ei, sel arbib hapupiima. las teab, las teab, las teab terve ilm, kellel raha on ja kellel ei. las teab, las teab, las teab terve ilm, kellel raha on ja kellel ei kellel raha on, see vaatab kinos pilti, kellel raha ei, see ukse taga silti. las teab, las teab, las teab terve ilm kellel raha on ja kellel ei. las teab, las teab, las teab terve ilm, kellel raha on ja kellel ei. kellel raha on, see ostab uued püksid, kellel raha ei, see kannab ainult trakse, las teab, las teab, las teab terve ilm, kellel raha on ja kellel ei. las teab, las teab, las teab terve ilm, kellel raha on ja kellel ei kellel raha on, see tüdrukuga paaris, kellel raha ei, see sigadega kraavis. las teab, las teab, las teab terve ilm, kellel raha on ja kellel ei. las teab, las teab, las teab terve ilm, kellel raha on ja kellel ei. kellel raha on, see ostab õhulaeva kellel raha ei, see jalgsi kõmbib taeva eest. las teab, las teab terve ilm kellel rahul ja kellel ei. las teab, las teab, las teab terve ilm, kellel rahul ja kellel ei